different from that ever felt before. The music is listening. and waiting while sounding sounds of terrible silence. Didn't you hear the silence lately? Music is silence too. They cannot stop the silence. They cannot compel the silence to cease. They cannot stop the silence. They cannot compel the silence to cease. They do not know yet. They do not know yet how loud the silence can become. It's always changing the But there's a different spirit in the wind. A bold and daring soul from somewhere there, somewhere out and beyond. It is even beyond the time. Time is never no more. face of the dual change. It is no longer a street. The street is no longer a street. It is the highway of the world. not hear the heavy silence there? There's change in the air. Do you not hear the heavy silence there? agency decreed it thus. All at once it was seen the road, the people, the wrong direction there. It is the right road, they are going the wrong direction there. Some of them must turn and go the other way. The arrow points to pointlessness. Pointlessness. walk hand in hand. The people and the leaders walk hand in hand. They're on the right road, they're going the wrong right road all the time. They're going the wrong direction. Now, there is no time. That is why they have to turn and walk the opposite way. They must go to the place of change. They must go to the place of space for the celebration of the working for crumbs and filling up the prisons. Dying over money and relying on religion for help. We do for self like ants in a colony. Organize the wealth into a socialist economy. A way of life based off the common needs. And all my comrades is ready, we just spreading the seed. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved don't never pay enough. So the rent always be late. Can you relate? We living in a No more bondage. No more political monsters, no more secret space launches. Government departments started it in the projects, material objects, thousands up in the closets. Could have been invested in the future for my comrades. Battle contacts, primitive weapons out in combat. Many never come back, pretty niggas be running with gas. Rather get shot in they back than fire back. We tired of that. Corporations hiring blacks, denying the facts, exploiting us all over the map. That's why I write the shit I write in my raps. It's documented, I meant it. Every day of the week, I live living it, breathing it. It's more than just fucking believing it. I'm holding them ones, rolling up my sleeves and shit. It's low for push ups now. Many headed for one conclusion. Niggas ain't ready for revolution. The average black male live a third of his life in a jail cell. Cause the world is controlled by the white male. And the people don't never get justice. And the women don't never get respected. And the problems don't never get solved. And the jobs don't never pay enough so the rent always be late. Can you relate? We living in a police state. Velkommen til DJ Breds brevkasse. Formålet med aftens brevkasse er at undersøge, hvordan musikken understøtter den, øh, de tilstande, der er i dag, og de, øh, den uro, der er brudt ud i forbindelse med endnu et mor på en endnu en øh, person af afrikansk herkomst i USA er blevet dræbt af det politi, der egentlig var, skulle være formålet med, at de skulle beskytte befolkningen. Så det bliver en lidt anderledes brevkasse i dag. Øh, jeg har vendet mig til som radiovært øh, og vært for DJ Breds brevkasse at have en meget fri udsigelsesposition og også bruge øh, humor til at at rejse rundt i musikhistorien sammen med, mine, sammen med lytterne, sammen med dig. Øh, I dag bliver det en lille smule anderledes. Øhm, for at undgå, jeg har ikke øh, personlig adgang til den smerte og til den frygt, som man lever i, når man er en, en øh, person af afrikansk herkomst i USA, hvor et hvert, øh, ja, bliver man stoppet i trafikken. Vi har alle sammen set videoerne, tror jeg, hvor man ser, hvordan politiet hele tiden eskalerer øh, trivielle, det der skulle have været trivielle små øh, anholdelser eller små forseelser bliver eskaleret, og ser, hvordan folk bliver arresteret for ingenting overhovedet. Og det er nu kommet op til overfladen endnu en gang, og det lader til, at der faktisk er lidt momentum til at øh, gøre noget ved det. Der er i hvert fald en meget stor opmærksomhed om det lige præcis nu, og det ser det har jeg et håb for, kommer til at betyde, at, at den her tilstand af frygt, øh, at, der kan, at der kan blive skabt nogle ændringer på baggrund af det, der sker. Ja, så for min, min rolle i aften vil være at vælge musik, der kan understøtte, øh, er at vælge musik, der kan understøtte den fortælling, og kan give os, os der ikke har, øh, vi der ikke har, ja, jeg ved også, der kan være blandt lytterne folk, der har en øhm, direkte adgang, været udsat for racisme. Jeg har ikke selv været det, så derfor har jeg besluttet mig for, at min rolle i dag må være at udvælge det musik, som kan give dem, der ikke har en personlig erfaring med racisme eller racistisk undertrykkelse, at vi kan lytte til de vidnesbyrd, som musikken er, om øh, hvordan det er for eksempel at leve i en politistat, som rapgruppen Dead Press øh, synger om og rapper om i det her nummer, vi lige har lyttet til. Det var Dead Press med nummeret Police State, et nummer fra år 2000. Før no, øh, programmet Brevkassen i dag startede med øh, Sonra-nummeret øh, There is a Change in the Air fra 1974. Og det er muligt, du allerede øh, har kendskab til Sonra, men hvis ikke du har, så er han en, øh, en øh, afrikansk, eller en afroamerikanske jazzmusikere, som har lavet over 100 plader, og som er, øh, har skabt med sit musikalske virke en slags mytologi omkring øh, det, der hedder, som sidenhen er blevet kaldt afrofuturisme, som bruger elementer fra science fiction universer og teknologi til at i talesæt den følelse af fremmedhed, som øh, som en del af det at være, have været efterkommer af slaver og være en del af en sort kultur, af den fremmedhed, som det afsted kommer, har Sondra været med til at beskrive i sit musikalske univers ved at inddrage elementer fra science fiction og teknologi. En, en kulturel, et kulturelt fænomen, der er kendt som afrofuturisme. Han er også eksponent for en tankegang, der hedder panafrikanisme, som er et ønske eller en idé om at tage den, tage den oplevelse af at blive adskilt fra sit ophav og blive øh, handlet som slave og flyttet til en anden del af verden og prøve igen at samle den afrikanske diaspora og altså at skabe et fællesskab et for dem, for de, som har, har den har det ophav og har den fortid. Og ligesom at samle trådene igen og skabe et fællesskab, som består af alle de, der har afrikanske aner. Så uh, Sonras bidrag til musikhistorien er stort, og han er en, en musiker, jeg holder meget af, fordi det lykkedes ham at være på en måde meget tydelig og sige, øh, ja, det ene øjeblik kan han være meget mystisk, og det andet øjeblik siger han meget tydelige og indlysende ting. Så han er en, han er en, en musiker, jeg holder meget af. Og jeg har glædet mig over, at Sonras, der har været en meget stor interesse, og en meget stigende interesse for Sonras meget store musikalske output de seneste par år. Det er bestemt værd at dykke ned i. Vi lyttede til det nummer, der hedder There's a Change in the Air fra 1974, fra pladen The Antique Blacks. Øh, ja. Nu skal vi øh, lytte til... Ja, der er en komponent af raceurolighederne i dag, der også handler om penge. Alt, der bliver stort og vældigt i den her verden, handler et eller andet sted også om penge. Og øh, det beskriver denne her sang fra Dilated, Dilated Peoples, øh, ret udmærket. Den hedder Big Business. I see y'all too. Now what? Uh, yeah. It's going down in a major way. You know, journalists with journalists too. We can strike back. Yeah, yeah. Y'all playing dirty though. get dirty. Yes. No questions. I pledge resistance to the grass that hides the snakes of America, so they're watching. Now I walk with caution, more careful, put more thought to options. It's the opposite of progress, Congress. From the school to the streets, we're beyond stress. But I fight for peace, that's what the problem is. War is big biz, ask an economist. They're speaking volumes, just calling anti war and anti American synonymous. Back in the day, I'd have gotten blacklisted just for speaking up. Hoover probably would have screamed communist unit. I want black and brown unity. But cats get out and bring that jail shit to the community fighting's nothing new to me. I even corrected what the public school system tried to do to me. Here's the spark encoded in rhyme and love for every one of the devoted in line. We call it art, some call it a crime. It's the rap Michael Moore like bowling for Columbine. On drums, Fahrenheit 911. Al Qaeda hit the apple and the world was stunned. The villain, trained by the hero for killing. Now you twist $20 bills up to see buildings. Under heavy surveillance, they might call you a traitor if you want something greater. Don't get me wrong. America's a great place to live. Just listen to the knowledge I give. If more than half the budget goes to military spending, less than half goes to whatever it's defending. One nation, many gods, individuals with liberties and justice for all who are miserable. <laughs> de paz, Der er Lette Peoples med sangen Big Business. Der er altså noget, øh, bliver, bliver uddelt noget sandhed her. More than half the budget is military spending. The other half is whatever it's defending. Øh, en af grundene til, at jeg holder meget af musik, øh, og musik som det nummer, vi lige har hørt, er, at det, det, det virker bare meget indlysende og meget troværdigt på mig, at det, der bliver rappet om i den her sang, må være sandt. Ellers ville de mennesker, der har siddet og lavet den, jo ikke kunne levere det på en overbevisende måde. Men ja, og noget af det, jeg har tænkt over efter, at de her øh, uroligheder er brudt ud, og efter mordet på George Floyd er, øh, i og med, at jeg ikke selv har nogen direkte erfaring med politivold i USA, så har jeg observeret det igennem kulturen og i film, og, og der er en del af mig, der, der, der et eller andet sted nok har tænkt sådan, ah, men de, det, det er sådan en, en, en, en krig imellem ordensmagten og, og nogle kriminelle, dybest set. Men det, som jeg har nu virker hævet over enhver tvivl i, mit, i min bevidsthed, er, at, at, at, at de, det, der før har virket som overdrivelser i rapmusik, der beskrev, at politiet var nogle svin, i virkeligheden hele tiden har været sandt. Og at den, de omstændigheder, der gør, at kriminalitet på nogle måder er en, en, en levevej, man kan vælge, hvis man er øh, en, øh, en person af... Ja, altså at nogle mennesker i USA vælger at kaste sig over en, en kriminel levevej resultatet af strukturel racisme til at starte med. Og det er også, ja, noget af det, jeg holder meget af ved tv-serien The Wire, var, at, at i den tv-serie, der bliver yderpositionerne mellem, om der er politiet, og der er de, øh, der, der er de kriminelle. De, det, det, det, bliver, det går fra at være sådan en sort-hvid opstilling af nogen, der gør noget ulovligt, og nogen, der bekæmper det ulovlige, til at være øh, sådan et møbiusbånd af gråtoner, hvor det er helt indlysende, at alle reagerer på nogle strukturer, som de er fanget i, og det er umuligt at sige noget øh, sandt om, hvad der er øh, øh, godt eller dårligt, eller sandt eller falsk, men at undertrykkelsen er det eneste, man kan være sikker på, og folk handler, som de bedst kan, inden for de rammer, de er givet. Ja, og, og den samme sandhed, synes jeg, ligger, øh, ligger i det her nummer, vi lige har lyttet til. Nu skal vi høre Bobby Wright med Blood of an American. This world need not hurt. sorry world. Even though I love you so, there is no one to turn to, and no one to blame for the blood of America. sit, sit and cry. No word, don't you eat. blood of American ale poured out over you. When the blood 1971 udgav Marvin Gaye pladen What's Going On, som denne her sang er fra. Og Marvin Gayes meget store bidrag til soulmusikken var at få soulmusik til at handle om sociale problemer. Stik imod pladeselskabet Motowns ønsker, insisterede han på at lave en plade om virkelige problemer i stedet for endnu en kærlighedsplade. Her kommer Inner City Blues. Da, da, da. Everybody thinks we're wrong, but mother, who are they to judge us? Mother, mother, simply cause we where our hair surprise, surprise, også racisme i Danmark. Et af de eksempler, jeg kan komme på, er ghettoplanen, hvor øhm, regeringen, i hvert fald den tidligere regering, har øh, defineret... Hov, Marvin har noget at sige. Ja, jeg var til en demonstration i sidste øh, efterår nede i Mjølnerparken, hvor øhm, ja, regeringen har fremsat en plan, pakke, der hedder Ghettoparken, hvor nogle områder defineret som ghettoer, der er der nogle øh, mennesker, der skal flytte ud af deres lejeboliger, og lejeboligerne skal sælges til nogle boligspekulanter. Og et af de kriterier, som ghettoparken opsætter, er, hvad, hvor man er født, og hvad for en religion man har. Og det er jo helt indlysende. Øh, et racistisk kriterie, som regeringen også er blevet kritiseret for af FN for, øh, som et brud på menneskerettighederne. Ikke desto mindre har vi i Danmark stadigvæk noget, der hedder ghettopakken, og det er, ja, hvis, hvis man har lyst til at gøre noget, noget øhm, konkret øh, imod den racisme, der eksisterer i Danmark, så kan man engagere sig i, øh, i i de demonstrationer, der er imod ghettopakken. Et andet eksempel, jeg kan komme på, er de her, øh, ja, hvad er det officielle ord, udrejsecentre eller udlændingecentre, som reelt er en form for flygtningefængsler, hvor folk, som man ikke kan sende tilbage til deres flygtninge, man ikke kan sende tilbage til deres hjemland, sidder i nogle aflåste centre og bliver udsat for noget, man nok Øh, med nogenlunde fyndigt og normalt ordforråd må kalde for psykisk tortur. Det er meget forstemmende. Øhm, jeg synes, det har været rigtig... Øhm, ja, jeg ved nærmest ikke, hvad for et ord jeg skal vælge, men det giver mig håb, at der er 15.000 mennesker, der sidste søndag gik på gaden i, øh, for at markere deres sympati øh, med den kamp, der foregår i USA. Men der er også, vi har også øh, kampe herhjemme. Øh, to af de kampe er flygtningefængslerne og, og ghettoparken. Og ja, det er hårdt at tænke på, synes jeg. Hvis, og noget af det, jeg ligesom personligt prøver at få ud af det her, er, at jeg kunne selv en, øh, så har selv et uudfyldt behov for at indgå i et meningsfuldt fællesskab sammen med andre mennesker og øh, på den, altså ikke, ikke sidde sig alene med, med øh, en vrede og en frygt over den øh, ver- retning, verden går i. Øh, hvis du vil være med til at, jamen hvis du vil indgå i et meningsfuldt fællesskab med andre mennesker, så kan du øh, finde Together We Push på Instagram, som er en gruppe mennesker, der øh, arbejder for at skaffe øh, de ting til de øh, indsatte i flygtningefængslerne, som de har brug for, og som arbejder for på mange forskellige måder at støtte og øh, så godt som muligt øh, gøre livet lidt mindre røvagtigt for de mennesker, der er fanget i de her flygtningefængsler. Så øh, det er i hvert fald en mulighed for at, for at gøre noget helt konkret. Øh, tit på Instagram, så kigger Together We Push efter nogle ting, som de her indsatte skal bruge, og så kan man donere det nede i den butik, der hedder Spidsroden, der ligger lige ved Folkets Park. Så øhm, det, der virker ret øh, fedt ved Together We Push, er, at de, det er ret tydeligt, at man kan indgå på alle mulige forskellige måder. Hvis det lige er en badekåb, de skal bruge, så kan man, og man har en liggende, så kan man så kan man øh, donere ting, men man kan også øh, blive aktiv på, på et lidt andet niveau og være med til at organisere det osv. Så, videre. så der, der er virkelig brug for nogle menneskelige kræfter for at tage hånd om de problemer, vi har med racisme, også i Danmark. Så det var en opfordring til det, og jeg vil, øh, det vil jeg håber, at øh, hvis der, ja, at hvis, hvis du har erfaringer med at være en del af et øh, aktivistisk fællesskab, og du har idéer til, du, at du gerne vil øh, nævne øh, nogle, nogle af dine erfaringer, eller komme med forslag til, hvordan folk kan blive involveret i kampen mod racisme, så øh, er du meget velkommen. Så håber jeg, du vil ringe ind på legmofonen på 42 66 80 29, så vi kan spare og udveksle lidt om, øh, hvordan man kan gøre både sig selv og verden en tjeneste, og ja, komme ud og være sammen med nogle mennesker og gøre noget, som fører verden i en øh, som forhåbentlig kan være med til at føre verden i en lidt mere tålelig retning. Det er der i den grad brug for. Nu skal vi høre en lille øh, lydbid på 40 sekunder, som vi har lyttet til, tror jeg, og også i den allerførste udsendelse af de der brevkasse. Det jeg tænker på det som en lille musikalsk, humanistisk bøn. Det er en interviewbid fra kalypso-musikeren Andre Tank Tanker, hvor han fortæller om, hvad, hvad, hvor hans musik eksisterer i verden, og hvad han prøver at opnå. Det, ja, det, det er en lille det er en lille musikalsk øh, bøn, som jeg som jeg altid nyder at lytte til, uanset hvor mange gange jeg ellers har hørt den, men øh, tager kun, ja, lad os give den et lyt. One love, respect. Our music comes from the heart and soul of the Caribbean. It is music that takes its roots from Africa, East India, Amerindian culture, and we embrace the world, but we are a Caribbean group. The spirituality in the music comes from those sources. And we try to take it into the current time and the new dispensation so that the world will move ahead technologically, but at the same time have a humanitarian base which people can relate to and which the music is there for that reason, and we try to perpetuate those vibes. Ah, the world will move ahead technologically, but at the same time, uh, maintain a humanitarian base. Jeg elsker også den måde, han han forklarer forholdet mellem sine karibiske rødder, men at han samtidig omfavner verden. Jeg, jeg finder i hans stemme en, et meget vist og kærligt menneske. Det var Andre Tanker med ja, en lille humanistisk bøn og appel her fra Andre Tanker. Ah. Nu skal vi høre, hvad reggae-musikken kan lære os om den indenværende situation. Her kommer skuespilleren Eddie Murphy med en meget aktuel sang, som jeg elsker meget højt. Mikrofonen er åben på 42 66 80 29, hvis du kan dele fortællinger og forslag til, hvordan man bliver aktiv i øh, kampen mod racisme. Den er også åben efter programmet. Du kan bare skrive, sende en sms eller indtale en besked øh, imellem programmerne, hvis du lytter til der brede brevkast som podcast. Kampen mod racismen er, øh, det er et langvejt træk, og jeg, det vil glæde mig at kunne drøsse små konkrete forslag til folk ind i de kommende programmer også. Så hvis du har haft oplevelser med at være aktiv på den måde, så, så tror jeg, det vil kunne inspirere andre at høre om det og give dem lyst til os at gøre en indsats. Nogle gange kan jeg i hvert fald selv være lidt i tvivl om, hvad jeg skal gøre, udover at sidde på Reddit og blive mere og mere øh, fortørnet og chokeret og adrenalinafhængig ved at se bodycam-videoer fra politibetjente, der arresterer en mand, der for eksempel står og... Jamen, det, er den, det er den værste video, jeg har set. Det, det, den er ligesom udenfor. Måske har du også set den. den der, er ikke noget, der er ikke noget postyr i den her video. Det er ikke en del af en demonstration. Det er en optagelse for et par år siden, når der står en, en person af afrikansk herkomst, øh, afroamerikaner, og danser på, øh, sådan i ude siden af vejen. Og, det, og det virker bare så jeg så det i min hverdag, en eller anden, der ligesom brugte en parkeringsplads til at stå sådan og motionere lidt og danse. Det vil, ligesom, det vil gøre mig... Det virker så optur, det han har gang i. Han tager en lille del af det offentlige rum og står og udtrykker sig kropsligt, og man, hvis man så det, sådan et hvert menneske, der ser det, tænker man sådan, vil tænke sådan, nå, helt sikkert, der er en fed vibe derovre. Sådan, altså, og altså, det, der sker i stedet, er, at han bare bliver anholdt, altså, og provokeret, og de to politibetjente, der anholder ham, de, de er så sikre på deres egen overmagt, at de med nærmest ingen midler kan eskalere situationen på en måde, der sådan alligevel får det til at virke lidt som om, det er den dansende persons egen skyld, at han skal arresteres. Og det, at det, det, det, det gjorde mig så dårligt tilpas at se det. Ja, det gjorde mig fucking vred, for at sige det lige ud. Øhm, racismen har mange ansigter. Der er også noget, man kan kalde internaliseret racisme, og det er også noget, der kan udspille sig på mange forskellige måder. Men nu vil jeg introducere det, fordi det er aktuelt for den næste sang, som også er en reggae-sang fra Jamaica. Øhm, og den handler om de øhm, blege produkter, som man kan købe, og som der bliver reklameret for og som jeg også selv har set reklamer for i Sierra Leone i Vestafrika, da jeg var der for et par år siden. Så der er noget med ønsket om at være om at have en lysere hud, som kan blive understøttet af nogle kapitalistiske interesser for at sælge noget blegecreme, for eksempel. Øh, man kan smøre op. Altså noget meget usund blegecreme, som bygger på, at man har øh, på en eller anden måde med reklamer overtalt nogle mennesker til, at de ikke er gode nok, som de er, og deres lyd, hud skal være lysere, så de, man kan sælge dem noget blegecreme. Og det følger den sædvanlige skabelon. Øh, selvfølgelig kan, der er en racistisk komponent i det, når det handler om blegecreme, men, det, men der er også en, en helt trivial marketingsmekanisme, som alle reklamer i en eller anden grad følger, som er, jamen hvis man kan få folk til at være utilfredse med sig selv, eller prikke til en usikkerhed i mennesker, så er det enormt nemt at sælge dem noget efterfølgende. Det er det, en hver til synlædende hamløs solbrillereklame også gør. Altså, tænk på Ray-Ban. De har sloganet Never Hide. Og det, det er sådan marketingsmæssigt et øh, øh, isoleret set en mesterstreg, fordi det man gør, når man tager et par solbriller på, det er jo faktisk, at man skjuler sine øjne og så vender ray det om til at være, når, man, når du har et par Ray-Bans på, så er du tydelig, ligesom. Så det ikke at købe et par Ray-Bans, det er ligesom ikke at stå ved, hvem man er, og ikke at vise sig selv rigtigt. Og det, det er jo, det kan jo så give en følelse, når man så kører de Ray-Bans, hvis man kører de Ray-Bans af, så når, når nu, nu kan jeg vise verden, hvem jeg er, jeg er den her cool øh, Ray-Ban person. Så, så det ligger ligesom i alle reklamer. Der er et andet eksempel. Jeg lå i apoteksbilen og, og kørte frem og tilbage, som jeg plejer, ude i Valby Vierslev-området, jeg lå bag en bus med en busreklame bagpå, hvor der var en reklame for en plastikkirurgisk klinik, der annoncerede med noget, der hed Brazilian Butt Lift med eget fedt. Og jeg tror, vi efterhånden er mange, der har lagt mærke til de her nye brysterreklamer. Man, altså, at nu, nu er kapitalismen nået til så fremskredende punkt, hvor folks kroppe ikke er gode nok, og hvor der skal sås øh, selvhed og tvivl omkring, hvordan ens bryster ser ud. Og nu også Brazilian butt lift med eget fedt. Øhm, og jeg, jeg siger det, fordi der er en underdel af, af det racistiske problem i USA, der overlapper med en reklamelogik og med en pengelogik, der er jo enormt, ja, som Dilated Peoples rappede om øh, tidligere i programmet, så er der jo enormt mange penge at tjene på uro, og der er enormt mange penge at tjene på at gøre folk utfredse med sig selv. Øh, og det er der, hvor, hvor alle store problemer i verden er forbundet med hinanden. Og noget af det, jeg prøver på i mit eget liv, for både at have adgang til glæde og fred inden i mig selv, sådan så vidt muligt, det er Altså det er sådan lidt noget, jeg prøver at minde mig selv om at tænke, er, at jamen, noget af det mest rebelske og, og radikale, man kan vælge at gøre, det er sådan set at prøve at insistere på at være tilfreds øh, med sin røv, eller med sin eventuelle bryster, eller med det ikke at eje et par Ray-Bans. Og, altså, at være immun over for reklamerne ved at sige, jamen, jeg er god nok, som jeg er. Og det, ja, det, det er klart, det, øh, det, der er nogen, der ikke kan sidde og insistere på at være tilfredse, fordi de vilkår, de lever under, er for hæslige, og der er nødt til at blive gjort noget ved det. Men i forbindelse med, at vi nu skal høre den her reggae-sang fra K-Vibes, As He Made You, om blegecreme, vil jeg bare påpege der, hvor den kommercielle flod løber sammen med selvhadets flod og selvbillederne og den, den internaliserede racisme, der kan ligge i, at nogle mennesker des, øh, synes, de har en hud, der har en forkert farve. La, la, la. me if they him would a chat to me. And carry me, go carry if you watch a movie. Him say me too dark, me need fi turn down. Him say me too black, me need fi get brown. Say Christmas soon come, me kiss and hurry. You don't need no money, use cake, soap and curry. Stay out of the sun, the sun is not your friend. And when you catch a color, circle me again, Lord. What is this on me? Delusion is the way them get from TV. Bleaching is a bright, bright sin. Man, I sell and buy color like common tin lord. What is this pun me? In the land of Marcos, Messiah Gavi. My God bleach souls, God don't bleach skin. Give thanks and praise for the one that you are in. You're a star. set me to black, and did forget brown. K-Vibes med sangen As He Made You, og vi skal straks videre til en af de mest inspirerende nye kunstnere, der er kommet fra Jamaica i lang tid. En helt ung 18-årig øh, sangerinde, rapper, Coffee, som øh, virkelig har nogle inspirerende og ret opløftende sange. Her kommer Burning. city happy on the street and tapping at the heat. Jeans, pants and cracks, no socks they on me feet. Knapsack when me a beat, well pack up on the need. Stay woke, no sleep, me no little go keep. Money pa me mind, but me never have a kind. Now, cause me does a hustle for the pretty dollar sign. I never no fun time, life rough sometime. But me know me and me mommy feel see the sunshine. That's why me come with the fire, the city burning down. Me just a turn it up fire and keep it. Burning. Mommy say be doctor, granny say be preacher. Muffy be a rasta, daddy say be neater. Peter never like that, so him take the streets up. Everybody born with a talent to fi feature. Blessings in abundance, so we fi cherish each other. Never be ungrateful, life is such a teacher. Coffee pan upset a track, see me bring the heat, yeah. Come with the fire, the city burning. Don't just turn it up higher and keep it compound. Man a ton fool a ton clown. But Jaja cover my chain man ser interviews med, eller når jeg har set nogle interviews med Coffee på, på Video Monkey, så hæfter mig ved, at hun, hun virker enormt fattet og enormt cool og enormt glad og enormt taknemmelig. Den amerikanske popscene er præget, set fra mit perspektiv, set udefra er præget af nogle ret rigide øh, kønsrollemønstre. Mændene er nogle, nogle, nogle, nogle root boys, og og de kvindelige artister, der der sådan fylder meget. De, det virker sådan lidt seksualiseret, den, den form, de vælger. Og, og Coffee, Coffees form er bare... Hun virker bare enormt... Altså, det, hun, hun går ikke i, Hun virker bare cool, altså. Og det, jeg tror, jeg, jeg, jeg synes bare, hun virker mega sej, og jeg... Øh, og jeg, og jeg ser hende også meget som et eksempel på, at hvis man vil lave noget om, så er det en ret god strategi at bare være et eksempel på, at det sagtens kan være anderledes. Coffees øh, seneste plade, øh, Rapture tror jeg nok den hedder, der er bare fem sindssygt sprøde sange, og der er ikke noget sang om kønsroller eller sådan noget, men hendes, det er bare som om, hun med sit eksempel har sådan vendt, vendt nogle helt stive øh, kønsrolle mønster på hovedet, uden at sige noget om det, bare ved at være en super sprød rapper og musiker, og så bliver det pludselig virker det pludselig ikke ret svært at forestille sig, at det kunne være helt anderledes med alle de her øh, kønsrolle-stereotyper. Så jeg håber virkelig, hun kommer til at sprede sin musikalske frø vidt og bredt over hele verden, og vi kommer til at høre mange flere melodier, der rummer den her optimistiske styrke og tro på eget talent, og ja, opmuntrende og realistisk musik, der peger på os alle sammen som en uendelig kapacitet for fede ændringer. Denne her melodi var... Nu skal vi lytte. Vi bliver på Jamaica, men vi spoler tiden tilbage til 1983. Right about now, me comfy one, everyone. Uh, about the wiki Babylon and plan. Uh. come kommer Ranking and. Hear me, so hear me, start, hear me, Bill, hear me, Ben, hear me, Uh. Do it, Jah Lord. Me say you hear about the police bill. Say if you're not strong, you both get killed. Them kill you in the name of legality. Them kill you cause them take where you liberty. We have to kill, kill the police bill. We have to kill, kill the police bill. Them in a panda car, them in a transit van with them riot shield and a big truncheon. Them use plastic bullet and water cannon. They fire CS gas on the mainland. Say true, them no want a repetition of the rebellion in a Brixton, which take place in a uh, 81 who had the inquiry no large scam man to make excuse for the wicked Babylon say all black man walk in a Brixton them say you a carry offensive weapon stop and search you upon suspicion. And next thing them carry you down a station. Say 96 hours oh in a detention. And they're subjected to interrogation. And also to humiliation. Them search your vagina and your bottom say them a search for dangerous weapon. They make up evidence for a conviction to get release of the make confession. And same thing them a do know in Northern island. I know them a bring it here in England. Them have the power, be set up roadblocks. So you better watch out if you poor or you black. You drive, you car, you both gets Remember old oh, Stephen Waterford shot? It was at a police roadblock. We have to kill, kill the police bill. We have to kill, kill the police bill. We have to kill. The police bill, me I go tell you about the stop and search. It happened one day, me I come from work. I huff and I puff in at the evening rush. I wait for me bust down at the terminus. And when me make a move, they jump on the bus. Me hear a car screech and it create some dust. Me see some police when me never did trust. Them jump round me and pull me off the bus. People flashing badge cash and ball out sus. Me say, why search me, an innocent woman? Say, here they reply, we have reasonable suspicion. That mean me no have no good intention. Them handcuff me and take me down a station and started them interrogation. Say 36 hours in a detention and they would contact no one. Them try to make a search inside me private region. Say me conceal a dangerous weapon. I love me analyze the situation. Me say make no mistake, it's like legal rape. Say these kind of things, me say we can't tolerate. Them turning this young place into a police state. Say 96 or oh, once in a penitentiary. And when them let me out, guess what them tell me? Them intend to pick me up continually and hold me in a custody. And them don't even have to charge me. Say, Lord, them a take away with liberty. We'd feed them legality. We have to kill, kill the police bill. We have to kill the police bill. We have to kill, we have to kill this police bill. Cause if, if this police, police bill become, law, say on this streets we are gonna have pure war. war. Arm um, these police, police like, like in, in America. America. <laughs> Then, then you are gonna see pure massacre. Let me tell Let you me about tell the police spy. No ask me no question, me no tell you no lie. Them police spy, me say them swords damn sly. Them don't wear helmets, them no carry button. Them eyes so sharp, them a what certain man who do a hustling, the earn a living. Them spend all them time, them do them spying. Them swoop on the man and arrest him. Me tell you this thing, me a go tell you one time. Say this police feel me, say no control, no crime. It make the unemployed them look like slime. For when them a hustle, they pick up a dime. Police them said them a commit a crime. Just doing the things we come naturally. They earn themselves a little money. That's why we have to kill, kill the police bill. We have to kill kill. The police will we have to kill. jeg vil gerne udnytte det her instrumentalstykke til at roste dig for dit flotte, øh, gode udvalg af numre i dag, DJ Bred. Tak, Mixi. Det er jo sådan her, DJ Breds brevkasse, vi øh, altid bag knapperne har en af vores to dejlige Mixis. Og i aften har vi glæde af selskab af Mixi C, a.k.a. Det Høje C, Cleo, som her øhm, ja, roser mit musikudvalg jeg vil også gerne udnytte situationen til at sige, at når jeg sidder her sammen med dig, lytter og lytter til alle de her numre om politi og identitet og race, så, så slår det mig bare, at, i, at nu det her nummer fra 1983. Og i den første halvdel af nummeret bliver der nævnt rubber bullets og ydmygelser og anholdelser, og hun bliver de leder efter et skjult våben op i hendes private parts og sådan noget, og det lyder jo bare sindssygt overrejsende. Og men, det lyder også meget genkendeligt, desværre. Ja. Eller sådan der, aktuelt. Der, er bare ikke sket noget. Altså, det var mange år siden er det? Det var 1983. Det er mange år siden. Det, hvad er det? 40 år siden? 37 år siden? men ja, okay, men musikken er jo en... Jeg synes bare, det er nøglen til en form for sandhed, der ikke har haft nogen andre udtryksformer i 1983. I dag har vi de sociale medier, og de bliver virkelig brugt nu til, at man kan se med sine egne øjne, altså, at der sker noget, nogle fuldstændig horrible overgreb og mor, altså. Og ja, det bestyrker min kærlighed til musikken, at denne her virkelighed er blevet beskrevet så fyndigt og så indgående og på så mange forskellige måder. At der er Let It Peoples, vi lyttede til tidligere, at Dead Press af Marvin Gaye, og nu her er Ranking Anne med nummeret The Kill the Police Bill. Oh, ja, så den gode nyhed er, at musikken er vores allierede. Den er en portal til en virkelighed, en anden virkelighed end vores egen personlige virkelighed. Og den dårlige nyhed er, at der er stadigvæk folk, der har det så meget helvedes til, fordi de er undertrykt af de strukturer, de lever i. Den dårlige nyhed er, at øh, NWA ikke rappede om politivold, fordi de blev lyde fede, men fordi det var det, der foregik. Ja. Det er også... Ja, der, der har jeg virkelig korrigeret min... Altså sådan retroaktivt korrigeret min læsning af blandt andet NWA-nummeret uh, øh, Fuck the Police, som Mixi her refererer til, og, og gået fra at være sådan, at ah, det, det, det er den vanlige sådan gangster-politihistorie, hvor begge sider er nok sådan lige gode om det på en eller anden måde. Eller, men, og så, altså, <laughs> så er det bare 100% politiaggression og systematisk undertrykkelse det er en vigtig pointe, der i hvert fald er trængt ind i undertegnet DJ Bredes lille øh, danske sind de seneste par uger. Jeg tror lige, vi skal fyre op det her på hjemmesiden uh, Discogs, som er en hjemmeside på nettet, hvor man kan slå rigtig mange pladeudgivelser op. Der står den her plade med Ranking and Kill the Police-spil, listet under genren Dub Poetry, som er et hyperlink, jeg med vilje ikke klikket på i går, fordi så vidste jeg godt, at hvis jeg steg ned i det sikkert meget givende ormehul, som genren dub poetry lader til at være, så vil jeg slet ikke blive klar med programmet i dag. Men klar, det er heldigvis blevet, lytter. Jeg håber også, du er klar på i din indre verden og, og gøre alt det, som kun du kan gøre, for at vi kommer til at leve i en dybest set bare en federe verden. Altså en, ja, en verden, hvor, hvor, hvor folk ikke skal udsættes for det her pres og den dødsangst, man helt rationelt set må føle, når man er en øh, person af afrikansk herkomst, der bl- bliver stoppet for at køre over for gult i USA, og hvor man bare ved, okay, shit, der... Det er det, der skete med Trayvon Martin, eller det er det, der skete med George Floyd. Altså, hvor helt banale små... Det, der burde være helt banale små møder med ordensmagten, ender med, at man bare bliver slået ihjel. Det kræver lidt empati at at gå ind i og prøve sådan lige at lukke øjnene og forestille sig, hvordan det må være, men øh, empati er også forholdsvis vigtigt i at øh, have forestillingsevnen til at sige, at verden behøver ikke være på den her måde. Vi kan lave det om. Nu skal vi lytte til Shadow, en af mine absolut favorit Calypsonians, en øh, musiker fra Trinidad og Tobago, som laver noget meget ligefrem, øh, kalypsomusik, og han laver først og fremmest noget kalypsomusik, der handler om sociale problemer, og den handler om, hvordan det afspejler sig i det følelsesmæssige. Her kommer Shadow med My Belief, en sang, der dybest set beskriver Shadows psykologiske overlevelsessystem. Og jeg ved godt, vi har hørt den før i brevkassen, men det var en 7-tommer version. Her kommer den i sådan en mere spiffy trommemaskineudgave, som også er fucking fed men det er teksten. Det er teksten, der står øverst på sejrskamlen her. change my belief. For I believe in the stars and the dark. Believe in Life and Its Problems. Og du kan gennempryle Shadow, og du kan grave hans øjne ud, men du kan aldrig nogensinde lave om på hans tro på, at han tror på de små børn, og på stjernerne om natten, og på livet og alle livets problemer. Det synes jeg virkelig er en efterstræbelsesværdig og smuk øh, måde at indrette sig selv på. Det er i hvert fald noget, jeg har lyttet til mange gange med glæde og tænkt, Åh, oh, gid jeg kunne være ligesom Shadow. Ligesom det, Vis. Det er virkelig et, et utroligt overskud at vise, altså at vende en undertrykkelse til sådan en opløftende sang på den måde. Ja. Ja. Han er, han er ukul i Shadow. Det er derfor, det er det, han får overbevist mig om i den ja. her sang. Det er som om dagens udvalgte nummer falder sådan lidt i, i to kategorier. Der er dem, der, der ligesom fortæller, hvor galt det står til, og så er der dem, der ligesom ja, hvor ukuligheden ikke, ikke kan blive undertrykt af det, eller sådan, at folk kommer ud på den anden side på en eller anden måde, eller sådan på trods af alt det her, har et, et, et positivt budskab. Ja, det... er meget integritet i begge dele. Det er, en, det er nogle virkelig gode numre, du har valgt. Tak, Mixi. Det, jeg skal være ærlig indrømme, det har været en usædvanlig stor udfordring for mig at forberede det her program og, og, og, og sørge for, at det fik en, en stemme, der passer til situationen lige nu det er i hvert fald en situation, der har vist mig, øh, både som menneske, men også fordi jeg ved, at jeg skal lave dit breds brevkasse, at når jeg har en bestemt udsigelsesposition i kraft af den person, jeg er, og i kraft af den hudfarve, jeg har, og nu er der en situation, hvor det er ikke sådan nogle personer som mig, der skal stå frem og mene og sige alt muligt. Det, en del af problemet er, at der er nogle mennesker, der ikke har adgang til at sige noget, og det det er de stemmer, vi, vi har brug for at høre. Det, det, det er ikke min stemme, som, som det øh, racielle individ, jeg er. Men, øh, og, og, og derfor valgte jeg, har jeg valgt en strategi, der handler om at spille nogle, øh, la, vælge nogle sange, der helt af sig selv forklarer meget, at, at lavet nogle mennesker, der har direkte adgang til de her oplevelser, som har haft de her oplevelser, og så behøver jeg ikke, ja, så, slip, så, så havner jeg ikke i det her problem som radiovært med at sidde og skulle øh, kloge mig på et eller andet, hvor jeg står på sidelinjen i et skandinavisk land og, og aner ikke, hvordan det egentlig er at blive øh, troet på livet af ordensmagten i ens eget land. Så ja, hvis der er små øh, fodfejl, eller jeg træder op på nogle skamler, der ikke tilhører mig, så stoler jeg også på, at, at øh, brevkassens lyttere vil være så, så samvittighedsfulde og gode at, øh, at sende mig en meddelelse på legmofonen, eller Øh, på 42, 66, 80, 29. Jeg tror, ud, udlugningen på det sproglige plan af, hvordan man kan viderebringe racisme ved at have indgroet sproglige vaner, øh, ord, der man bruger ubetænksomt og sådan, så at vi, det, det er en fælles opgave at møde de fejltagelser med forståelse, som man efterfølgende har skabt en situation, hvor de mennesker, der har øh, udtrykt sig racistisk, de... Øh, får hjælp til at forstå, hvad det er, de skal lave om, og hvorfor, så de også har lyst til at gøre det. Jeg synes, det er rigtig fedt det her med at lade dem, der har prøvet det på egen krop, øh, udtale sig om det, og det er for os, at du spiller den musik, som... Jeg synes, det man kan mærke, og det kan også være, at det er en romantisering fra en hvid person, men jeg synes, når man hører alt det her musik, og når man generelt, når jeg hører rapmusik eller soulmusik, jeg synes godt, man kan høre, smerten og erfaringen mm. i måden, det bliver fremført på. Og det er også måske noget af det, der gør, at jeg elsker rap og soulmusik så meget. Altså, fordi det, det er enormt ægte, virker så som et totalt udtømt ord i dag, men, men det virker sådan enormt vedkommende, fordi man kan, man kan mærke, at det er nogle folk, der har... Altså, det er ren øh, bekendelse og ren erfaring, mm. det der bliver sunget og, og rappet om. Og det er nogle mennesker, der... Øh, ja, det, det er nogle oplevelser, der er levet. Det er ikke sådan et lille det er ikke sådan et lille låst kammer af en forelskelse, eller altså der er jo mange kærlighedssange, som sådan foregår lidt ind i et individ, og handler om individets kærlighed til et andet menneske osv. Men den, de, når man laver en sang, der handler om sociale problemer og racisme, når man skriver en rap-sang, så implicerer det et helt fællesskab og en meget større virkelighed end en, der bare lige er for lidt forelsket. Eller, altså bare for at sammenligne hvor vigtigt det er at have forskellige former for historier i musik. Øh, fra en kaldet sang til øh, Fuck the Police med Niggas with Attitude. Der kan være et større eller mindre teaterstykke inde i den sang. Øh. Jeg synes også, det var fedt, at du spillede Marvin Gaye tidligere. Netop fra den der What's Going On-plade, fordi den hedder ikke What's Going On spørgsmålstegn, den hedder What's Going On. Altså den handler, den spørger ikke, hvad der foregår, den handler om, hvad der foregår, den fortæller et stort og bredt og verdensomspændende publikum, hvad der foregår ja. øh, i nogle sorte miljøer, for eksempel. Når man er vokset op i, i, som sort i USA. Ikke? Jeg synes, det er vildt spændende, den der sådan, øhm, udvikling, der sker med sorte musikere netop derfra omkring 1970, hvor det virkelig bliver, musikken bliver gjort militant og bliver gjort til et våben. Ja. Sikkert, altså det har den jo også været, øh, altså bluesmusik og alt muligt andet har jo også været et, en, en måde at sætte ord på nogle af alle de her følelser og den her undertrykkelse på, men jeg synes bare, det er som om, det, den er meget mere sådan militant og vred, den, den musik, som, som, som netop bliver tændt, eller den flamme, der bliver tændt der omkring 1970. Ja. Det, øh, jeg holder meget af alle de der tidlige Motown-hits og Smokey Robinson and the Miracles. Men soulmusik bliver også for alvor først interessant for mig, når det begynder at handle om de sociale problemer, der er. Og det, ja, det er en af grundene til, at holde sig utrolig meget af Marvin Gaye. Nu skal vi til et andet amerikansk musikkoryfæ, som har et helt egensindigt fornemmelse for, hvad der er et fedt groove. Og han har bare... expressed on this recording are solely those of the artist, and by no means do we encourage or condone violence against law officials. Og han har altid ret i det fedt beat. Check it out. Jay Dilla. Uh, it's for you. It's for you. like, Fuck the Police. Uh, yeah, it's for my street niggas. Feel it. On the count three, say fuck the police. One, two, three, fuck the police. Yeah, fuck them. Applaud any nigga. Damn right, I'm. We could lose a few of them. We got enough of them. My niggas on the corner, they be dodging and ducking them. Bitches getting pulled over, end up fucking them. For real, See, now we got these fake cops, they thought he had a gun. Made a mistake, cops, I hate cops. Turn on the TV, is this another cop busted for illegal business? They out of control, they out of their minds. They pulling you over, they hopping inside. Just know you got drugs and know you got guns. And they know when they mad when they can't find none. Stupid, don't you know they get in at the stash box? The he be in and need a key to get in it. And the offended people suck my balls. All y'all off the wall get stupid, dawg. Don't hold back, don't let go. Don't say damn, just say whoa. Get it up. hey, baby. Fill it up, hey, hey. Uh, on the count of three, say fuck the One, two, three, fuck. Yeah, don't know dangerous in these streets? Don't you know gangs of us grow deep, nigga? We OGs fill up the whole Jeep, nigga. Hell with the flows and there with the beat over, homes the whole these. The reason we hold things is no peace in the streets with the police in the streets. Yo, it's cops the old niggas though for O's and keys. It's more than the beef with the 5 In the streets with the 5 It's a game of survival, dude. Now tell me, who protects me from you? I got people who buy texts and weed from you. And all a niggas see in the news is cop corruption. Niggas getting popped for nothing. And niggas getting stopped and the cops pull out Glocks and bust them. Y'all need to get shot for nothing. Cause we don't hold back, we let go. We don't say damn, we just say whoa. Der er altid et fedt feel i de beats, Jake Dilla han programmerer og sampler. Han er virkelig en, øh, en fed musiker. Han har løftet det at sample trommer og spille trommer til et helt utroligt niveau. Der er altid, han er virkelig garant for sådan en, et snublende fedt, lidt usædvanligt humant beat. Det var Jay Dilla med Fuck the Police. Nu skal vi snakke lidt om disco. Jeg der er et, en, et sted, hvor discoens historie bliver flettet sammen med racismens historie, og det er... Øhm, ja, det, måske har du set filmen Saturday Night Fever med John Travolta. Den er fra 1900... Hvad skrevet her? Øh, 77 er den film fra. Og det var en film, hvor øh, diskomusikken blev bredt ud til et meget stort publikum lige pludselig, fordi filmen blev en kæmpe succes. Alle elskede at se denne her stærke, heteroseksuelle, hvide mand, John Travolta, danse diskodans, og Bee Gees lavede nogle numre til soundtracket, der blev meget populære, og det, det var et punkt, hvor discoen blev populariseret og opstod som en meget lukrativ og stor del af musikmarkedet, så der blev produceret helt sindssygt mange discoplader sidst i 70'erne, alene fordi der var så mange penge i det. Og som det altid går med, som det ofte er gået i hvert fald med, at når noget bliver når noget bliver meget populært og lukrativt, så bliver det lavet af de forkerte årsager. Og discoens rødder ligger i i latino- og sorte miljøer i de amerikanske storbyer. Og discoen har også, øh, er også øh, blev skabt i nogle miljøer, hvor, homosek- hvor mange var homoseksuelle. Så det er homoseksuel minoritetsmusik, der sådan blev øh, hvidvasket øh, med John Travolta og den der øh, Saturday Night Fever, der blev kæmpestor og på den måde blev der lavet en hel masse discoplader for pengenes skyld, og resultatet var så, at mange mennesker begyndte at hade disco. I 70'erne havde rocken spil, rockmusik spillet en meget stor rolle, og der var rigtig mange mennesker, der var vrede over, at nu begyndte radiostationerne at spille disco hele tiden, fordi de ville gerne høre noget rock. Altså, sad der i deres læderjakker, de skulle fandme ikke høre sådan noget forpestet musik som disco. Så mange, men på grund af pengene og på grund af den store popularitet, som disco havde, så blev mange rockstationer i USA, de gik så over til at være disco-radiostationer. Og der var en radiovært, der blev fyret fra en disco, fra en rockstation, fordi rockstationen skulle til at være en disco-station, og så blev han fyret. Og radioværdens navn er Steve Dahl. Og i 1979, så blev han ansat på en anden radiostation, øh, som var, var en rockstation, og så byggede han et program og en radiopersonlighed op omkring at være anti-disco. Så han havde sådan en, et slogan, som var Disco Sucks. og så appellerede han til alle de mennesker, der ligesom ham selv var, vred, var vrede over disco, pludselig fyldte det hele i, i radioen. Men det har så kulmineret med, at til, der en baseballkamp i 1979 mellem The Chicago White Sox og Detroit Tigers der arrangerede radioverden Steve, Steve Dahl sammen med sine lyttere, at de skulle springe 5.000 discoplader i luften nede på baseballbanen i pausen. Øh, hvilket de gjorde, og der var mange på stadion, der var kommet kun for at se eksplosionen, for at se de her plader blive sprunget i luften. Øh, og eksplosionen af pladerne medført så stort et hul i banen, at, at den anden kamp, altså baseball, der skal de spille to kampe, så i den anden kamp, øh, de skulle spille, kunne de ikke spille på Chicago White Sox hjemmestadion, fordi der var kommet så stort et hul i, øh, i baseballbanen at springe de her diskoplader i luften. Øhm, og hele den her disco sox bevægelse er også udtryk for en udpræget racisme og også en form også homofobi. Og noget af det, der godt kan ærge mig nogle gange, det er, at, at, at diskomusikken har fået sådan et dårligt ry men det har den også fået netop, fordi der blev lavet alle de her cash cow-plader, hvor det bare var sådan, vi laver lige hurtigt en YMCA-plade med sådan nogle teateragtigt karikerede typer, men discoen har nogle rødder, og de rødder er så overdrevet sprøde, at det er indlysende, hvordan genre som techno og house senere er kommet til at opstå som følgegenre på discoen. Men nu skal vi lytte til Geraldine Hunt med Can't Fake the Feeling her er udtryk for den ægte disco i mine ører. one thing that I can't do without. you can't do without. And baby, that is my love. med en sms-besked på legmofonen. M. Kærgaard underscore 3 skriver, Kære brevet og Mixi, tak for en ekstra god udsendelse i dag. Jeg er en af jeres trofaste lyttere på den anden side af Atlanten, og de seneste par uger har været totalt ulige noget, jeg nogensinde har oplevet før herover. Men som brevet sagde i starten, så virker det rent faktisk som om... Øh, men som brevet sagde i starten, så virker det rent faktisk som om, at denne gang er anderledes. Der har i hvert fald været usædvanligt bred opbakning for at ændre systemerne nu. KHM. Tak til øh, M. Kærgaard underscore 3. Vi har hørt fra M. Kærgaard i tidligere udsendelser af de der brede brevkasse, og jeg kan huske fra den henvendelse, at vores lytter M. Kærgaard underscore 3 er i Chicago i USA. Tak for din besked, M. Kærgaard. Øh, hvis du kan... Hvis du har lyst til at beskrive det, du ser øh, lidt yderligere, så håber jeg, du vil føle dig velkommen til at skrive på Lægmofonen endnu en gang. Og tak for din beskeder indtil videre. sad og tænkte over, om det var lidt malplaceret at spille det her nummer nu, fordi det pludselig er sådan et, et, et total partynummer her fra den øh, Sierra Leonske gruppe Wagadugu med nummeret Easy Dancing, en sang fra 1979. Jeg sad og tænkte, om det var en helt maveplasker at spille det nu, fordi vi lige har siddet og snakket om, hvordan jeg havde valgt sangen, der beskrev den oplevelse, det er at leve i frygt for sin egen ordensmagt. Øhm, det er muligt, det var malplaceret at spille det nummer, men jeg kan fortælle, hvorfor jeg spiller det. Det er muligvis ikke en god grund, men det her nummer forbinder mig altid enormt meget med min krop. Noget af det, jeg har fundet ud af, at bruge musik til, er at komme tilbage i min krop og få lyst til at danse. Og derfor et nummer, der er så inciterende som Wakadugu med Easy Dancing, det forbinder mig til min krop og gør det muligt for mig at føle en indre fred eller samhørighed med verden lige et øjeblik, mens jeg i syv og et halvt minut øh, vimser rundt i lokalet og bevæger hofterne til Ouagadougou med Easy Dancing. Så jeg har valgt det som et ønske om at, øh, at skabe en kropslig forbundenhed, der kan være en kilde til fred og dermed måske inspirere andre mennesker. Her kommer Chris The Wise Shepherd med Nerawo Osuke. en Carlo, der ringer. Jeg er fra Boston, faktisk. Ikke fra Chicago. Nå, Boston. Det var, øh, det var den M. Kærgaard, der lige for lidt siden sendte en sms til legmofonen. Ja, det, er, det er mig. Tak for din besked. Hvad kan vi øh, kalde dig? Lidt, øh... Hvad kan vi kalde dig ud over M. Kærgaard? Vi kan, du kan kalde mig Morten. Okay. Det fungerer meget godt. Velkommen i dit øh, brede brevkasse, Morten. Tak fordi du ringer. Tak, det er en rigtig stor glæde at have mulighed for at ringe ind. Øh, hvis forbindelsen er mærkelig, så er det fordi, jeg ringer fra Skype. Okay. Øh, som åbenbart stadigvæk er et software, der bruges til internet opkald. Jeg tror, ja. vi, vi kan høre dig klart og tydeligt, Morten. Hvad fik dig til at ringe ind? Jeg synes jo, at udsendelsen i dag har handlet meget om nogle bevægelser, som måske startede herover, men selvfølgelig har har international genklang øh, mange steder rundt omkring i verden. Ja. Men, men epicentret for, for det der udløste, udløste det, det, var, det var er. Øhm, og jeg vil bare, hvis nogen bliver interesseret, så kunne jeg godt fortælle om, hvordan, hvordan situationen er herovre lige nu. Det er en meget særlig stemning. Fortæl, fortæl. Jamen altså, udover at der jo selvfølgelig er, er stadig er coronavirus-pandemi herovre, altså her i Boston er der maskeforbud stadigvæk, så, så alle har masker på udenfor hele tiden. Øh, butikker er stadig lukket osv., så, videre, så der er i forvejen sådan lidt en post-apokalyptisk stemning på en eller anden måde. Okay. Øh, så opstår der så øh, de her øh, demonstrationer, og de har haft helt vildt genklang i systemet, eller i, i hele samfundet på en måde, som, som tidligere udgaver, kan man sige, slet, slet, slet ikke har haft. Altså, jeg synes, som i dag, der var min arbejdsplads øh, nedlukket for at bruge en hel dag på at øh, bedre forstå og bruge aktivt bruge kræfter på og øh, prøve at forstå, hvad det er for nogle øh, måske særligt systemiske, men også grundlæggende uligheder, der er øh, i det her tilfælde det amerikanske samfund forbundet med, med race. Ja. Det er altså et, en arbejdsplads med, med over 40.000 ansatte. Okay. Øh, så, så, så det var virkelig en stor omgang øh, Øh, mange, mange, mange virksomheder har kæmpe store Black Lives Matter øh, flag henne. Øh, mange af den type firmaer, som typisk aldrig nogensinde rører ved noget som helst politisk, øh, har også meldt sig øh, under fanerne. Så, så et eller andet er anderledes den her gang. Det er helt sikkert. Interessant. Kan du fortælle os om, Morten, hvordan det var for dig at være til den dag i går med din arbejdsplads? Og vil du lige nævne, hvad det er for en arbejdsplads, så vi kan forstå, hvad, hvad, hvad konteksten er her? Bare sådan, hvad, hvad tænkte ja. du, og hvad, og hvad hørte du, og hvordan har den dag påvirket dig? Ja, altså... Altså den dag, hvor, hvor på. arbejdspladsen satte sig ned og, og, ja. og kiggede på, på de racielle systemiske problemer? Ja, som en arbejdsplads af MIT, som er Massachusetts Institute of Technology. Og det er sådan grundlæggende DTU, øh, altså Dansk Teknisk Universitet, øh, bare ikke i Lyngby, men i Boston. Og det er grundlæggende den samme stilling. Okay. Og så lidt større. Men ellers er det nogenlunde samme, samme stil. Jeg så lige stået på universitet, og øh, jamen, vi har nogle venner herovre, som er politisk aktive i lokalmiljøet, og fra dem har vi godt hørt lidt om, hvor vanvittige forskellen er på at være sort og hvid i det her land. Men, men dagen i går var så en mulighed for ligesom at ikke bare sidde og arbejde bag dagen, men aktivt prøve at undersøge øh, forstå nogle af de forskel, der er. Og en enkelt dag er selvfølgelig ikke nok til at gøre en kæmpe forskel, men det hjælper selvfølgelig, det hjælper selvfølgelig lidt. Og en af de ting, for eksempel, som jeg, som jeg lærte i går, det er, at øh, her i Boston, som typisk bliver set som sådan en ret progressiv by, fordi der ligger mange universiteter her, der er mange studerende, og der er meget sådan en international udveksling. Så, så Boston har sådan et rygte som en relativt progressiv by. Men her i Boston, der er det sådan lidt en, en, øh, en gennemsnitlig sort familie, de har en samlet økonomisk værdi på lige omkring 2.000 dollar som en gennemsnitlig sorte familie. Det inkluderer altså huslån og biler, man eventuelt ejer og så videre og så videre. Mm. Og en tilsvarende hvid familie her i Boston, øh, de øh, har en værdi på ca. 180.000 dollar. Okay. Det en... øh, og det er ligesom udgangspunktet for sorte mennesker kontra hvide mennesker. Okay. Det er en så det er en af stor de... forskel. det er en, det er en, det er en ulidelig, det er en forfærdelig stor forskel, som, som der er så mange forfærdelige årsager til, øh, men som alle sammen i meget høj grad vender tilbage til Paris Lette, også i går, øh, i grundlæggende hænger sammen med slaveriet og slaveriets historie herovre. Det er forfærdeligt at forstå, at det stadig trækker så dybe tråde op i det samfund, som, som jeg går rundt i lige nu med min kone og min lille datter, og er en aktiv del af, det er, det er meget beskæmmende at, at forstå, øh, hvor, hvor dybt det stikker slaveriet herovre. Kan du komme med, kan du komme med et eksempel på, hvor, øh, hvor slaveriets øh, aner overlapper med den økonomiske virkelighed, som en sort familie åbenbart lever i i, øh, i Boston i, i dag? Ja, altså en øh, direkte tråd er tilbage fra Lattes også i går, øh, er tilbage fra, øh, fra deres i godsøjne slaverne blev frigivet. Og mm. selvom de blev frigivet på papir, så er der selvfølgelig en masse slaveejere, som lavede en masse manøvre for grundlæggende at fastholde af øh, sorte mennesker som slaver, sådan hvor de fik lov at i går sådan, eje deres egen jord, men skulle betale en, øh, en, øh, sådan en jord øh, rente på 99 procent af deres indkomst. Okay. Sådan at de, sådan at de grundlæggende, eller kan sige, på papiret har deres egen jord, men grundlæggende ikke fik lov at skabe, skabe værdi med den jord. Okay. Øh, og det system er så blevet fastholdt i forskellige mere eller mindre transparente udgaver øh, op til i dag. Så et helt øh, oplagt eksempel øh, er, øh, øh er noget, der hedder, øh, jeg finder det, det hedder, det hedder gerrymandering. Ja som er et system, øh, jeg, jeg ved ikke, om du har hørt om det før, men grundlæggende handler det om, at, at når man tæller stemmer op i det her land, så gør man det i små områder. Så man tager ligesom en, en blok af et eller andet øh, 500 beboere, og så stemmer det ligesom en blok, og I stemmer det samme stemmested, og det tæller vi sammen. Altså man mener, og, vinder så tæller vi ligesom understemmer? Ligesom, lige præcis, man vinder små blokke. Ja. Og hvad og har det opstået... betydning for det overordnede resultat? Ja, det har så den betydning, at man kan forme de her blokke, som man gerne vil, hvis man nu har penge nok til det. Og det er jo typisk nye mennesker, der har penge herovre, som, som det eksempel, jeg gav før. Så det betyder, at øh, magtfulde, typisk hvide øh, mennesker sidder og former de her stemmeblokke, mm. således at, øh, at, at sorte stemmer systemisk ligesom ikke får lov at få flertal i diverse blokke, så det er ligesom kottet op, så de kun bidrager 10 procent for eksempel til, til, til, til, til blokken, sådan at den sorte stemme grundlæggende ikke har nogen demokratisk kraft i mange, mange, mange regioner herovre. Så man inddæmmer sådan et, en, et, et, et, et geografisk område i, på sådan en lidt madkasseagtig måde, så man ved, når så er vi lige samlet de, dem, der vil stemme på den her måde her, så det kommer ikke til at tippe det overordnede resultat i den lidt større pulje af, af delområder. Det er lige præcis, det er lige præcis rigtigt. Og man kan ligesom, man kan google gerrymandering og ligesom se de former og krumspring, som de der blokke gør. Og altså, nogle af dem ligner øh, kinesiske tegn grundlæggende, fordi de ligesom sørger for at få en eller anden trange af en eller anden gade fyldt med rige mennesker, så de lige præcis øh, i gennemsnit har flere stemmer. Det, det er så helt ufatteligt, det der system simpelthen. Okay. Det var jeg slet ikke opmærksom på. Tak fordi du har ringet ind og fortalt os om det, Morten selvfølgelig. Det, var, det var så lidt. Jeg glæder mig til at høre flere gode, flere gode tracks her til eftermiddag eller aften. Du skal Nå, være ja. velkommen her i brevkassen som vores indtil videre første Amerika-korrespondent. Det vil jeg være meget, meget, meget, meget glad for at kunne, kunne bidrage med. Hvis, du falder, hvis der er noget, der falder dig ind, Morten, mellem programmerne, noget du ser, noget du har lyst til at beskrive for os, det, det, jeg synes, det er rigtig dejligt at få nogle øh, førstehånds... Øh, ja, høre din vinkel på det, fra der, hvor du er. Ja. Øhm, men hvis der er noget, der falder dig ind, du står på et gadehjørne, eller noget, du vil fortælle os, så, så drej tasterne 42, 66, 80, 29, og så brug læg mosvaren til, som din egen lille lydnotesbog imellem programmerne. Det er jeg den kan gøre. Det er jeg faktisk. Tak fordi du ringede ind, Morten, og øhm, øh, hold hovedet koldt, og gør, hvad du kan derovre. Ja, ja, vi gør, hvad vi kan alle sammen, og lige måtte hjemme. Tak skal du have. Pas på dig selv. Hej. Hej. Og nu skal vi høre øhm, en Nina Simone-sang, og jeg skal på forhånd beklage den lidt dårlige lydkvalitet, men jeg har alligevel valgt den her udgave, fordi det er en live-udgave, jeg ikke kunne finde andre steder end på Video Monkey. Og så fordi Nina Simone, der bliver klippet nogle lydbidder ind midt halvvejs hvor, fra et eller andet Nina Simone-interviews, hvor hun simpelthen bare øh, siger noget meget smukt. I wish I could bring. until everybody in the group was satisfied. Then at the end of the song, there's no such thing as the end. If somebody else feels like carrying that song 10 minutes further, they do it and you go with them. Um, if, uh, if they feel like stopping it, then you stop with them. It's like being in touch with a hundred or two hundred human beings at one time. That's a, that's a fantastic thing. Being in touch with them, dealing with them. They let you be the way you are. Okay, now, okay. Sing so much better. I dance so much better. told that uh, in places like in the Arctic, where indigenous people uh, sometimes might, might hunt a wolf, they, will they'll, they'll take a double-edged blade and they'll put blood on the blade and they'll melt the ice and stick the handle in the ice so that only the, the, the blade is protruding and that a wolf will smell the blood and wants to eat and it'll come and lick the blade trying to eat. And what happens is when the when the wolf licks the blade, of course, uh, he cuts his tongue and he bleeds and he thinks he's really having a good meal. And he drinks and he licks and he licks and of course he's drinking his own blood and he kills himself. That's what the imperialists did to us with crack cocaine. You got these young brothers out there thinking that they're getting something that they're gonna make a living with. They're getting something they can buy a car like the white people have cars. Why can't I have a car? They get something they can they can get, a piece of gold. The white people have gold. Why can't I have gold? They getting something to get a house. The white people have a house. Why can't I have a house? And they actually think that it's something that's bringing resources to them, but they're killing themselves just like the wolf who's licking the blade, and they're slowly dying without knowing. That's what's happening to the community. You with me on that? That's exactly and precisely what happens to the community. And instead of blaming the hunter who put the damn handle and the blade the for the wolf. what happens is the wolf gets blamed, for trying to live. That's what happens in our community. You don't blame the person, the victim, you blame the oppressor. Imperialism, white power is the enemy. Was the enemy when it first came to Africa, snatched up the first African, brought us here against our will, is the enemy today. That's the thing that we have to understand. Dead President, Dead Press med sangen Wolves. Vi hørte da også, lyttede også til Dead Press tidligere i udsendelsen, men øh, jeg kunne ikke lade være med at spille den her lille beskrivelse af en af mekanismerne, der er på spil. Jeg vil sige tak for, at du har lyttet med til DJ Breds brevkasse i aften. Øh, jeg håber at have øh, gjort, eller sagt, eller spillet et eller andet, som har givet dig mod til at se, hvor, livet, hvor smukt livet kan være og dermed også, hvor grimt livet kan være, og ubehageligt det er for nogle mennesker. Ja. Vi skal runde af med Fatumata Diawara med nummeret Entadini. Nkanu tara yorojana alem Tak fordi du lyttede med til dit uh, breds brevkasse i aften. De uh, øh, varmeste og mest støttende tanker til alle de mennesker, der kæmper for en mere retfærdig verden. Vi høres ved om to uger. Og tak til dig, Mixi. Tak til lytterne, og tak til Morten i Chicago. Du var alt for dit øh, breds brevkasse i aften. Jeg tror, det var Boston, han boede i. Nå, Boston, ja. Du ødelægger lige dit, øh, flotte, din flotte overgang her. Ja. Så den... ødelægger jeg den lige lidt mere. Nu spoler jeg lige tilbage, fordi den der overgang, den er vigtig, altså. Ja. Nå, noget af det, vi kæmper for i den her verden, det er altså også muligheden for, at der kan blive, vi kan lytte til musik, der er lige så smukt som det her nummer. Ja, vi kæmper også for nogle langt vigtigere ting, men det her... Det her nu er i hvert fald en måde, verden er smuk på.